Comhrá 2. An diabhal obair bhaile seo, tá mé tinn tuirseach de. Tuige an bhfuil tú gearán? Ní bhfuair muid ach cúpla ceist bheag sa mhata agus ceacht gramadaí sa Ghaeilge inniu. Ach ní dhearna mé an aiste Bhéarla fós, an ceann a fuair mé Dé hAoine seo caite, agus tá an clár is fearr liom The Walking Dead ar siúl anocht. Nach tusa an óinseach mhór! Cheap mé go raibh an aiste sách deacair. Thóg sé trí lá orm í a scríobh. Caithfidh tú cuidiú liom. Seamus Heaney and the Landscape, in ainm Dé, cad a scríobhfaidh mé? Tabharfaidh mise m'aiste duit le léamh, ach ná cóipeáil í, focal ar fhocal, mar a rinne tú leis an aiste Ghaeilge a thug mé duit an mhí seo caite. Tá brón orm faoi sin. Bhí fearg an domhain ar Iníon de Búrca nuair a léigh sí an dhá aiste a bhí cosúil lena chéile. Nach bhfuil fhios agam é? Bhí orm fiche leathanach as an dráma Macbeth a scríobh amach mar phionós. Léigh m'aiste an uair seo ach ná cóipeáil í.